Masnuni. Lecimy do. Nie, dobrze. Nie, Taniec grzybiarza. Lecę sobie dalej, masno piję po... Ja, ja, ja, ja. Grzyby, grzyby. Bagnu. Dawaj, Jimmy. Ja cię chwycę. Lecimy dół. Iść. Elu Windowsa. Ciulni dzwona. Nie, Leciutko zmęczony den. Ja jest chętny w ciul. Lecimy dół. Lecimy dół. Eluwinka. Ja. Yeah. Łostromielony. E, Łodo pierdoli, Masny zestaw fy. Jadę pistola! Nara! Jademy dur. Jademy dur! Nara! To jo. Nara. Manko z tej strony leciutki B. ciulej <laughs> mi w grzyby, ciulej mi w grzyby! Pierdoli! Nara! Ja do pierdola! Jademy dur! Trochę ważony. Lecimy dur. me Let's medur. Ish. Ja, me medur. Let's dude Oh, maman Baby, mama Ty to będzie zajebiste. p****** feste. Ish. Dobra. Elu. Siema. Ja let's medur. Siemaneczku, ziomeczki. je. Oh, let's medur. Let's Let's What the f***? Let's Yo, yo, yo. Oh maman Le cimidour What the Le chutke popiche Yo maman le Mas noni Et mas noni Le chutko D'objet fait <laughs> Baby mamali Oh mamali Baby mamali mamali Oh, mamali, basit mommy, mamali. Luveň. Lici mi důd. V dupu mi žůd. Lici ha, důd. Haha. Nere. Jo do dola. Dobro, moji druzi. Nere. Nere. Nere. Lici mi kurva dur po hýnsko po jak je hýnské dogovy. Nere. Pan Pandora to. Líčíš je, Ličíš je. Hey, liczysz się gest? Masny Joe. Oh, O, me dude! Lecimy kurwa dude! Oh, mama Now lejlu lejle. Narap! Narap! Ja to pierdolę. nie ukrywam, bo fez masno, nie? Będzie masno. Pani, lecimy kurwa dur, ale najpierw czekamy na teda, lecimy dur. Teraz ciulumy salto. Jedziemy już, jedziemy! Masno fez, kajony! O, la la la. Wyno kurwa ciebie, dobrze! Bogzel, ty chuju. Kaj są filmy?